Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցի բակում տեղադրվել է Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի կիսանդրին։ Սեպտեմբերի 1-ից ներքաղաքային համար 14 ավտոբուսի շարժման ընթացողում ներառվել են նոր փողոցներ։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն օրերս այցելել է Ջերմուխ կոյուղի ընկերության համար 2 մաքրման կայան։ Օրեր առաջ է գործարկվել Պատարագետի ջրընթունի չանգույցը, եւ այստեղից արդեն Ստեփանակերտին խմելու ջուր է մատակարարվում։ Երկրի ղեկավարը պատասխանատուներից հետաքրքրվել է խմելու ջրի ընդունման եւ սպառման ծավալներով որակի վերահսկողությամբ, հավաստիացել, որ պատարագետից ընդունվող խմելու ջրի քանակն ամբողջությամբ բավարարում է մայրաքաղաքի բնակչության սպառման կարիքները։ Նախագահը բարձր է գնահատել ջրագծի կառուցման ծրագրի ռազմավարական նշանակությունը, նշել, որ կառավարությունը հետևողականորեն շարունակելու է նաև պատարայի ջրամբարի ծրագիրը կյանքի կոչելու աշխատանքը։ Այսի ընթացքում հանրապետության նախագահին ուղեկցում էին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, ջրային կոմիտեի նախագահ Գեորգի Հայրյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Հաղորդագրությունը նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությանն է։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Սեպտեմբերի 1-ից ներքաղաքային համար 14 ավտոբուսի շարժման ընթացողում ներառվել են նոր փողոցներ։ Այլ մանրամասներ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի արտադրական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ Էդգար Ավանեսյանի հետ զրույցում։ Պարոն Ավանեսյան, բնակչության տրանսպորտային սպասարկման բարելավման ուղղությամբ վերջին շրջանում ինչ է արվել Բաշնի կողմից։ Ներքաղաքային ավտոբուսային տրանսպորտի բարելավման ուղղությամբ ընթացիկ տարում իրականացվել են համար 12 միկրոավտոբուսային երթուղու փոփոխություն, որը փոխարինվել է ավտոբուսային երթուղի։ Դա գործում են երկու փոքր դասի Hyundai County Magnishi ավտոբուսներ։ Մարիաքաղաքում հատկապես ծայրամասային շրջաններում փողոցների կապիտալ բարեկարգման աշխատանքների հետ կապված համար 14 ավտոբուսային երթուղու փոփոխությանը ենթարկել մեկ ավտոբուս համար 14 երթուց իրականացում է ուղևորափոխադրում նաև Շահենյան, Շիրազ, Ամիրյան, Նժդե, Մարտունի, Անդրանիկ ուղությամբ։ Երկու ուղությամբ սպասարկում են նշված փողոցներից միջատ մեծ դժվարությամբ էին մոտենում մոտիկ կանգարին։ Կարծում եմ դրական փոփոխություն կզգան մեր բնակիչները։ Երբանից է փոխվել համարնաց 4-ի ուղեգիծը։ Սեպտեմբերի 1-ից իրականացվում է նշված շարժման ընթացով։ Կա համար 16 եւ համար 16A։ Ինչ տարբերություն կա։ Հաշվի առնելով, որ երթուղին օղակաձև է, երկու գուցամբ է սպասարկում, ընդհանրեն ցուցանակի փոփոխությունները, որպեսզի ավելի մանրամասն լինի, առանձնացնելով 16A, 16B ուղությունները, երկու հակառակ ուղությամբ սպասարկում։ Դու մը լրացիչ, որպես ինֆորմացիա մեր քաղաքացիների, մեր ուղևորների համար։ Հաշվի առնելով Արեշ թղամասի մեր բնակիչների դեմոն խնդրանքների, բանավոր հանրարականի հիման վրա օրը 3 անգամ օրը 3 երթ ուղևորափոխադրում էր կազմակերպում երկարաձգելով շարժման սկզբնակետը մոտ 700 մետր, որ เป զի երեխաները կարողանան դպրոց, այլ պարապմունքներ մանկապարտեզ հաճախել։ Համար 15-ի վերջնակետը միջև Արեշ թաղամասի սկզբնակետն էր։ Հիմա, ինչպես նշեցի, օրը 3 երթ երկարացել ենք մինչև ճանապարհից Ցայտախպուրկե, Ցայտախպուրի մոտ։ Բնակիչները բողոքում են, որ երբեմն ավտոբուսը միջև Արեշ միկրոավտոբուսը չի հասնում, եթե ուղևոր չի լինում։ Այո, նման թերություններ լինում են, բնակիչներն էլ որ բողոքները ներկայացնում են, ասում են պետք է մենք համատեղ հսկողություն տանենք, նման դեպքեր արձանագրելու դեպքում պետք է դիմել համապատասխան ընկերություն, համապատասխան տեսություն, որ เป զի կարողանանք արձագանքել։ Ինչ մտնում է այդ քերությունների շփմանը, կարող եմ ասել, որ առաջիկայում նախատեսում ենք, չգիտեմ երբ կլինի, վարկերի տրամադրման դեպքում հնարավոր է նաև այդ շարժակազմերի փոփոխությունը, ինչպես համար 12-ում փոխարինենք ավտոբուսային։ Նախնական պլանավորում կա, բայց վարկային ֆինանսական խնդիրները դեռ երկարացնում են այդ process-ը։ Համար 15-րդ խմբոր օպերատոր է սպասարկում։ Համար 15 ներքաղաքային տաննավոր միկրոավտոբուսային երթուղին սպասարկում է M-Trans SP-ի կողմից ժամանակավոր սպասարկման իրավունքով։ Այսինքն օպերատորներից եւ ոչ մեկը չի ցանկանում այդ երթուղում մշտապես աշխատել, քանի որ ըստ երևույթին շահավետ չէ Համեմատաբար կարող ենք ասել համեմատաբար շահավետ չէ, բայց ներքաղաքային ավտոբուսային երթուղիներում իմ անձնական կարծիքն է ոչ շահավետ երթուղի չունենք, պետք է ճիշտ կազմակերպել ըստ ուղևորահոսքի ընտրել շարժակազմ, որ เป զի կարողանանք արդյունավետ ուղևորափոխադրումը կազմակերպել, բայց ներկայությամբ այո համար 15 ներքաղաքային երթուղին սպասարկվում է միկրոավտոբուսի սեփականատերերի կողմից վարձակալման պայմանագրային հիմունքներով։ Կարծում եմ նման հաճախակի թերությունները պայմանավորված է դրա հետ կապված, իսկ հետագայում որ փոփոխության կընթարկվի, միանշանակ ավելի արդյունավետ են խաղդրումը կազմակերպելու։ Ինչ խնդիրներ են, որ այդպես էլ չի հաջողվում լուծել կամ լուծումը հետաձգվում է։ Ներքաղաքային ավտոբուսային երթուղում ներկայությամբ ունենք ուղևարձի այդ էլեկտրոնային համակարգի մշակման տարբերակը, որը ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված եւ կանգառների կահավորման խնդիրները ունենք, քանի որ կապված էր երկու կողմերի համաձայնության հիման վրա, այսինքն մասնավորի կողմից կառուցում է համապատասխան փաստաթղթերի հաստատումից հետո կրպակների եւ կից կանգառը եւ հաշվառելով կենտրոնական մասը արդեն համալրված է, այսինքն կահավորված է, ծայրամասային այդ տեղամասերում է մնացել, որ կառուցվի, կան տեղեր, որ չի թույլատրում այդ տեղամասերում կրպակներ կառուցի, այսինքն պետք է համայնքի միջոցներով կառուցվի։ Ունենք նախատեսած տեղեր Արեշ թաղամաս, Աչափնյակ թաղամասում, Սասունցի Դավիթ փողոցում, որ պետք է համայնքի միջոցների հաշվին կառուցենք, բայց դեր ծրագիրը չեն կարող կյանքի կոչել դարձյալ ֆինանսական սղության պատճառներով առաջնահերթության ծրագրերը այնքան շատ են, որ կահավորման աշխատանքները փաստորեն երկրորդական պլանում են ավականո անդամներից մեկը գրեթե ամեն մինիստում բարձրացնում է Հեքիմյան փողոցում կանգար ունենալու հարցը։ Փողոցի Զախակոմյան եկեղեցուց դեպի համար 10 դպրոցն ընկած հատվածում տաքսի Ալեքս կոչող այդ տեղամասում Կանգարի անվանումն էլ հենց տենց նշվում, այսինքն բազմաբնակարան շենքից դուրս եկող այդ Կանգարներ ցանկում ունենք նախատեսած նշած կանգարի տեղ, որտեղ որ պետք է կառուցվեր համապատասխան դիմացի փողոցի դիմացի հատվածում ընդհանրապես կանգար չկա։ Դիմացի հատվածում մի քիչ վերև նախ կահավորված կանգար։ Կահավորված կանգարը փաստորեն մի քիչ վերև, այսինքն կանգարից մի քիչ հեռու է անկած, գիտեմ ինչ պատճառներով։ Ունենք մեկը, այո, եւ Հեքիմիա 1 փողոցի այդ սկզբնամասում, ինչպես նշեցիք, պետք է նախատեսենք, բայց մասնավոր սեկտորին տրամադրած է կառուցելու համար թե չէ, ճիշտ ասած տեղյակ չեմ մայրաքաղաքում կան փողոցներ, որոնք գիշերը չեն լուսավորվում։ Այո, ունենք ոչ թե փողոցներ, այլ ճանապարհահատվածներ, ես կասեի, ունենք հատվածներ, որ չլուսավորված է, ունենք չլուսավորված փողոցների ցանկ եւ առաջնորդվում ենք ըստ այդ ցանկի Պատճառը ո՞րն է, որ արտաքին լուսավորություն չկա։ Պետք է նշված տեղամասերում իրականացնել արտաքին լուսավորման համակարգի կառուցման աշխատանքներ, ինչը լի կապված է նորից ֆինանսական ֆինանսների հետ։ Ունենք արտաքին լուսավորման բարելավման ծրագիր կառավարության կողմից հաստատված կապիտալ շինարարության ծրագրով եւ նախատեսում ենք իրականացնել աշխատանքները սահմանված կարգով քաղաքի Զորգե երկրորդ նրբանց Զորգե երրորդ նրբանցքի ճանապարհահատվածի, ինչպես նաեւ Զորգե առաջին նրբանց Բեգզատյան փողոց ճանապարհահատվածի արտաքին լուսավորման համակարգի կառուցման աշխատանքները։ Իսկ համանքի կողմից, համանքի բյուջեի միջոցների կողմից բարելավման աշխատանքներն են իրականացնում թե բազմաբնական շենքի բակերի լուսավորման։ Նաև բակեր կան, որոնք չեն լուսավորվում։ Բակային տարածքները չլուսավորվող քիչ լուսավորություն, այսինքն պետք է բայլավել, ավելացնել լուսատուների քանակը, զորոցարաններ եւ այլն։ Մի քանի տարի առաջ լուսատունները փոխարինվում էին LED լուսատուններով։ Այս գործընթացը ավարտված կարելի է համարել։ Բարելավման ծրագրի շրջանակներում եւ էներգա հնարավորության հետ կապված Շարունակում ենք տարից տարի այլ ավելի մեծ քանակով ձեռք բերել ժամանակակից լուսադիոդային լուսատուներ, կենտրոնական մասերը լիովին փոփոխությունը կատարել ենք այդ հին էներգատար լուսատուները նոր էներգախնայող լուսատուներով, լուսադիոդային լուսատուներով եւ ներկա դրությամբ այդ գործընթացը իրականացում ենք երկրորդային ճանապարհներում ծայրամասային այդ ցածր հենաշների վրա տեղադրում ենք այդ խոտանված լուսատուների փոխարինում ենք լուսադիոդային լամպերով ակնկալիքները արդարանում են։ Դրանք բերում են էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի խնայողության։ Միանշանակ այդ փոփոխության արդյունքում մենք ունենում ենք էներգախնայողություն, ինչպես նաև սպասարկման գործընթացն է հեշտանում բավականին ուշ են դրանք շատ դուրս գալիս, այո, մենք կարողանում ենք ավելի շատ այդ գործընթաց այլ աշխատանքների իրականացնել։ Վարորդներից ոմանք դժգոհում են, որ գիշերները որոշ փողոցներ աղոտ են լուսավորվում կոտրված, ինչը հնարավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի պատճառ դառնա։ Առաջի անգամ եմ նման հարց լսում, ես նման փողոց չգիտեմ, իգուցե ծառերը լուսատուների լույսերի ներթափանցումը խոչընդոտի հնարավոր է նշել են Ալեք Մանուկյան փողոցը ազատամարտիկների փողոցը ավտոկայարանից քիչ վերև այդ մասը Վալեկ Մանուկյան փողոցում, այո, ինչպես նշեցի, ծառերի ճյուղերը կամ տերևները կարող են փակել լուսատուների լույսի ներթափանցումը, իսկ կենտրոնական մասում կենտրոնական մասում չի ասի, բայց ընդհանրության դեպքում մենք նորից կուսումնասիրենք։ Որ լույսը թափանցի հնարավոր չէ, գուցե թույլ տվությամբ ծառի որևէ ճյուղ հատվի, համագործակցում ենք մեր համապատասխան ընկերության հետ, նախորդ կազմելով ցանկս փողոցների այդ գործընթացը մենք տարին եթե երկու անգամ չի, մեկ անգամ կազմակերպում ենք։ Եվ լուսավորության եւ ճանապարհային նշանների կամ լուսացուցերի տեսանելիության դաշտը ապահովելու նպատակով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցի բակում տեղադրվել է Արցախի հերոս Աշոտ Ղուլյանի կիսանդրին։ Կրթօջախը 1993 թվականից կրում է լեգենդար հրամանատարի անունը։ Պատերազմի ժամանակ Բեկորի ղեկավարած Համար 1 վաշտը այս դպրոցում էր տեղավորված։ Արցանի կանգնեցման նախաձեռնությունը հայ հեղափոխական դաշնակցությանն է։ Գործին օժանդակել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը։ Քանդակի հեղինակն է Յուրի Հովանիսյանը։ Կիսանդրու բացման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էր եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Մայրաքաղաքի զբոսայգիներից մեկը եւս կոչվում է Հերոսի անվամբ։ Նրա հուշարձանն այստեղ էլ է կանգնեցված։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 9-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։